Admirues të rockut jeni me fat. Ky është Radio Rock. 104.6 ton rock. Si çdo mëngjes këtu tek valët 104.6 MHz nisim këtë që është programi i mëngjesit. Dita zë fill, jam bashkë me Altinin këtu në studio, i cili duket se është tepër serioz me një fotografi të presidentit përpara dhe një shenjë nderimi. Të thellë mos qesh. Merre seriozisht. Duhet thënë që presidenti ka dalë Mhm. Mm Kështu te këto kartat e identitetit për të bërë për të bërë pikërisht ato gjëra, prandaj është serioz dhe i drejtë. Presidenti po bën kartën e vet të identitetit mm. dhe bën thirrje Që të gjithë qytetarët të shkojnë të marrin kartën e identitetit. E ke bërë ti Blendi? Jo, ti e ke bërë? Jo. Është, shumë mirë. Do të përgatojmë. Do ta bëjmë. Nuk është neve promovojmë këtë lloj sjellje, por jo, aspak. Promovojmë sinqeritetin e plotë, mm -hmm. nuk e kemi bërë. Unë kam blerë kuponin. Të paktën paratë ua kam dhënë. Mu ma kam mu Dhe pjesa që u intereson më tepër është është kryer, kështu që besoj jam në rregull. Ma kam kuponin. Apo jemi mirë, jemi mirë. Blini kuponat të paktën, nuk mhm. është e thënë që ta bëni atë. Si u gdhive? S'jam gdhirë shumë mirë, me thënë të drejtën. Po pse ç'pate? Në një mak duke qenë gjithmonë në vazhdën e sinqeritetit. Po. Jo, isha, ta thashë edhe parë që isha te live-i që bënë çunat e radios. Një live quhet një koncert, me sa kuptoj, apo jo? Mm. Aha. Një mini koncert i vogël quhet. Një mini koncert i vogël, domethënë po. dy herë i vogël, edhe mini edhe i vogël. Po sa i vogël do ketë qenë. Aha. I vogël, i vogël ishte, sepse dhe skena ishte shumë e vogël edhe at, ata ishin katër veta grupi. Mm. Edhe duhet të rrinin vetëm kështu të ngrirë fare. Edhe, edhe pa, po ti ç'pate, pse s'e kalove mirë? Jo, hiç. Konsumova çik si shumë alkool. ah, okay. Ne po dilnim them se. Po. Na ngatrove me minin e vogël. Sot yeah. data është 10 mars. Pranvera zyrtarisht quhet që ka hyrë, megjithëse është ajo dita e 14 marsit, më duket është. 14. Dita e verës, po. Do hash ballakume? Jo, s'para ha ballakume, po unë dal nga liqeni gjithmonë. Del nga liqeni, po. Këtë 14 mars ku do e kalosh? Prap te liqeni. Prap te liqeni. Po, po. Sepse ti ke bërë edhe një promo këtu që transmetohet çdo një orë që thotë që në 14 mars do nisesh me autobus për në Gërdec. E po as vetë nuk do shkoj. Po natyrisht që do ikim për Gërdec, ah. pastaj kur të kthehem. Harrova. Harrova për një. Gjithsesi në 14 mars organizata Mjaft organizon një tubim në Gërdec. Mjaft, lëvizja Mjaft duke u munduar të shmanget nga përplasja e opozitës në sheshin Skënderbej. Kam marrë vesh tash që LSI-ja do të niset nga sheshi Nënë Tereza. Ah. Drejt kryeministrit, ndërsa eh, opozita, pjesa Me tjetër e shok. opozitës do të niset nga nga Nga- Po. ana tjetër, nga sheshi Skënderbej, Do ketë një dhe do të ndërthurje. përplasen, do të përplasen mu te kryeministria. Do jetë pak si ai filmi 300 me të tilla eh, shpata, ushta, nuk e di, por që do jetë një përplasje e opozitës në në shesh datën 15 mars. Do rikthehet beteja e Termopileve. Ashtu. Dhe Mjafti ka zgjedhur që t'i shmanget kësaj duke e Aha. bërë një ditë përpara Pasi organizoi grupin 15 mars. Po, në datë 15. Do ta bëjnë datën 14. Shumë jo, e bukur. E kemi këtu po protesta për Gërdecin, Rama mbledh aleatët. Mm -hmm. Manifestimi qytetar thotë edhe Rama, nën moton mos harro. Do të mbahet në 15 mars. Mos harro. Ne themi nuk harrojmë 14 mars. Mm. Di që pak më vonë në këtë programin tonë të mëngjesit mm. sot mhm. kemi një shkrim që e shkruan mikesha jonë Inida Gjata Zhaku. Zhaku. Edhe quhet ministrat e atij mikut. Për kë mik e ka fjalën? Për, për atë mikun pra. Po. do të jetë një mik i fortë. Mm. E kupton? Po. Që të të mbarojë punë, do një mik ministri. Ë, uh, kjo është pikërisht gjuha edhe edhe mënyra se si Zhaku vendos që të shkruajë mbi këtë temën. Uh, Patjetër nuk do të quhej e mbyllur pa pa dëgjuar edhe edhe nga Zhaku. për këtë. Si thua? Kështu thënë thonë. Mm. Ja, shiko këtu tash, kemi për shembull që Instituti i Pangos është fitues i granteve në antitrafikimin e femrave. Ai e po- dinte që për ta zgjidhur këtë çështje, mjafton që të rrinte në shtëpi mos dilte dhe po. s'kishte s'kishte trafikim. Ë, uh, ja ku është pra Suela Kusi, drejtoresha e marrëdhënieve me jashtë dhe të koordinimit të ndihmës së huaj në MTKRS në faqen tre të gazetës Shekulli sot diçka për këtë institutin e Pangos i cili merrte grante por ishte në emrin e mbesës. Kjo ishte pjesa me të cilën askush nuk po merrej, ëh. Mm. Që ishte po, në emrin e mbesës. Më duket se prokuroria duhet të ketë hapur çështje atë. Mm -hmm. Se te lajmet dje ishte që grantet e institutit po. merreshin nga fondet e Bashkimit Evropian edhe nga neve domethënë. Mhm. Mm edhe nga neve, nga nga xhepat tanë të taksave. As këtë se vetë edhe nga neve. mirë, mirë se. Ë uh, do flasim pak më shumë për këtë, por unë doja të thosha që po. nëse kishe pasur një makth në zgjim dje, kjo nuk do të ishte keq. Kisha një. Kisha një. Po. E pra, se unë ashtu mendova ngaqë s'ishe çuar, megjithatë ka një studim. Ah, që thot. A e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë kuptimi kanë ëndrrat në të cilën na duket sikur po rrëzohemi nga lartësitë e mëdha? Të ndodh ty? Duket si po bie kështu. Ka ndodhur shpesh herë. Biles. Na duket sikur jemi përballë një shkolle apo dhe ëndra më të sikletshme në të cilat shfaqemi lakuriq para të tjerëve. Këtë nuk e kam pasur kurrë. Jo, unë gjithmonë kam parë të tjerët lakuriq para meje. Ashtu, në ëndër sa të mirë e ke ti. Ato që bie, si ajo, vajza po, që bie dhe bie po. e Dino Buxhatit, atë e kam përjetuar dhe unë, po këtë lakuriq akoma jo. Shke, nuk kam aplikuar ndonjëherë për punë në ministri, prandaj ndoshta. Shkencëtarët mendojnë se ëndrrat tona lidhen me ato të paraardhësve tanë që jetonin në shpella dhe që ushqeheshin me kafshë egra. Mm. Domethënë janë janë ëndrat e stërgjyshve këto, të katragjyshve. Po. Shkencëtari finlandez Antti Revonsuo thot se i kemi të trashëguara ëndrat bazuar tek nevoja primitive për të mbijetuar, sepse ato e përgatisin trurin tonë të përballet me situata të vështira çdo ditë. Ai thotë se është më se e sigurt që paraardhësit tanë shihnin ëndrra, pasi procesi i të ëndrruarit duket se është i programuar biologjikisht në trurin tonë dhe se truri që kishin paraardhësit tanë ishte pothuajse identik me tonin. Ne dimë që paraardhësit tanë jetonin në një mjedis i cili përmbante të gjitha llojet e rreziqeve. Po, Mm, do të thotë sipas shkencëtarit i bie që ëndrat i kemi nga katragjyshët. Nga katragjyshët dhe na bëjnë mirë sepse situatat stresante mm. nëpër ëndra mm -hmm. përgatisin trurin tonë për t'u përballur me këto situata vërtet stresante në jetën reale. Po, pra na, na janë çik si fizkulturë për për sheh. Për trurin. Mhm. Mm Natyra e ëndrave të këqija, apo të maktheve të natës, është se ato përmbajnë ngjarje kërcënuese që na detyrojnë të shkojmë drejt ngjarjeve të stimuluara. Kështu pra, në botën reale, kur jemi zgjuar, kur ndeshemi me situata të ngjashme apo të ndryshme nga këto, atëherë ne jemi të përgatitur për të mbijetuar pasi i kemi hasur më parë në ëndrrat tona. Pavarësisht se kemi frikë nga makthet e këqija, ato na ndihmojnë të përballemi me ditën që kemi përpara. Kjo pra është edhe zgjidhja e mirë, pozitive e çështjes së maktheve. Shikon që po ta trajtosh nga ana shkencore gjithçka del për mirë në fund fare. Edhe një makth të bëka mirë. Edhe një rrahur mirë të bën, thot populli. Sa sa më shumë makthe pra. Ë? Sa më shumë makthe. Ju urojmë një makth, ju urojmë ëndra të këqija, t'i thuash fëmijës kur ta puthësh në darkë. Mami inshallah të del një përbindësh. që nëse kush e di të del një përbindësh nesër në kopsht, përgatit për jetën. Të dish që ta Të dish ta përballosh. Okej. Okay. Atëherë ora është 7:39 minuta, po dëgjoni Dita zë fill, programi i mëngjesit në Radio Rock çdo ditë tek 104.6 MHz. Doja të thosha që numri ynë i celularit është 069 20 84 436 069 20 84 436 mund të na kontaktoni me lloj-lloj SMS-sh, neve do t'i lexojmë për juve edhe kërkesa muzikore në qoftë se keni, ndërkohë kemi edhe një email që quhet Si shpellar. Se pa kemi si në shpellë në këtu. E ke nisur mbarë ditën për sot. Mbarë fare. Duket sikur je goxha në formë. Lum ato vajzat që do vijnë të bëjnë uh, programin e drekës me ty. Aq mirë jam sa ha? Është vërtet, i presim sot. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Ti i pret me krahë hapur apo me krahë hapur si gjithmonë? Ha. E ça do? I mbyll krahët apo ashtu, pa duar. Jo, i mbaj hapur se s'i dihet. Mund të ketë rreziqe. Pa m'trego një çik ato lajme përpara. Ai jo, yllin kam. Tho i thotë prokuroria. Oh, prap me këtë. Thotë Pango, të vijë vullnetarisht. I thotë prokuroria. Po. Ai vjen, ai vjen për ditë nga 2-3 herë. Akuza, imuniteti ti na pengon që t'i dërgojmë një fletëthirrje, por e mm -hmm. presim. Okej, okay, uh, vazhdojmë, po vazhdojmë. Kush mund ta zhveshë nga imuniteti? Kush kush mund t'ia heqë mbërtheckat e imunitetit? Kostumit të imunitetit. Po si? S'e di pse duhet ta heqë vetë, yeah. se po s'e hoqi vetë. Ja ta lexojmë çik këtë se është kjo është e fortë. Mm. Mjafti protesta për Gërdecin mjaft kundra Partisë Socialiste. Po. Thotë, sipas gazetës Shekulli, mjafti PS-ja na vodhi sloganin nuk shkojmë në protestë. Lëvizja Mjaft nuk do të marrë pjesë në protestën e së dielës që organizon Partia Socialiste për tragjedinë e Gërdecit. Shkak për këtë është bërë huazimi nga ana e socialistëve e sloganit që Lëvizja Mjaft kishte zgjedhur për të protestuar në 15 mars larg flamujve partiakë. Wow. Oh. Drejtuesja e Lëvizjes Mjaft, Elisa Spiropali, tha dje për Panoramën se Mjaft si organizatë jopolitike Është shprehja më e spikatur e shoqërisë civile në Shqipëri dhe nuk po kërkon që kjo datë, pra pesëmbëdhjetë marsi të marrë ngjyra partiake. Ne kishim shpallur kohë më parë aktivitetin përkujtimor Mos harro, në kujtim të njëzet e gjashtë viktimave dhe qindra të plagosurve nga një krim i mirëfilltë shtetëror, ndërsa Partia Socialiste e huazoi duke e politizuar këtë përkujtimore. Sipas drejtuesve të lëvizjes, anëtarët e saj bashkë me banorët do të injorojnë çdo organizëm të organizuar Nga çdo organizim të organizuar mm -hmm. nga organizatorët e partive politike. Në 15 mars dhe do të organizojnë një organizim tjetër të aktivitet për ata të tyrin në këtë datë. Pra, datën 14 mars, siç kanë vendosur, përfaqësuesit e mjaft kundërshtuan që ditën e parë shpalljen nga partitë politike të protestave në homazh të viktimave të një viti më parë. Në një komunikat publik dy javë më parë, mjaft u shpreh se Në datën nëntë shkurt, kur lançuam fushatën e pesëmbëdhjetë marsit me qëllim sensibilizimin e qytetarëve mbi tragjedinë e Gërdecit, deklaruam gjithashtu se në datën pesëmbëdhjetë mars të këtij viti do të organizonim një manifestim qytetar në sheshin Skënderbej. E pra, po zihen për datën 15 mars tani. Mjafti nuk është fare dakord që PS-ja ta përdori këtë datë, ë pasi e kishte shpallur vetë e para, që do ta bënte vetë e para protestën. Po, tani Tani, me thënë të drejtën, nuk them se më zgjë, nuk. Jo, me thënë drejtën, kjo po. është një çik kështu tash, mm. sikur mjafti ka të drejtat ekskluzive të datës 15 mars, edhe askush tjetër nuk lejohet që të organizojë diçka në në këtë datë. Jo, por ideja është që mjafti është marrë gjatë tërë kohës, qoftë me po familjarët, qoftë në lidhje me gjykatën se çfarë duhet të japi. Kështu që për t'i takuar këta duhet të kalojmë nëpërmjet mjaftit tash. Jo, jo. Edhe ideja është që përderisa neve shpallim që në datë 15 mars do bëjmë një protestë në sheshin Skënderbej, s'ka se si Partia Socialiste del edhe thotë që të shesh, do bëjmë një marshim nga Vora deri në sheshin Skënderbej. Mm. Nëse se këto Jo, ideja është që mund po. Ideja është që u politizua si çështje. Mm. Kjo është e tëra. Jam shumë dakord nëse Partia Socialiste gjatë tërë kohës të një viti, ëh, uh -huh. do merreshte qoftë edhe qoftë edhe duke kërkuar të drejtën e të drejtën të drejtën e familjarëve. Ëh. Mm. Po gjatë një viti ka ndejtur e heshtur dhe në fund vit në tani, ëh, uh -huh. del Ideja ishte e gjitha këtu domethënë që Unë po mendoj se Desh Blendi thotë që pse do ta marri mjafti datën 15. Jo, jo datën 15 s'ma merr dot mua se unë unë datën 15 nuk do shkoj të mbytem. Shiko, do flasim pak edhe për uh, mjaftin se ne kemi bërë disa herë uh, lajmërime, madje kemi patur edhe të ftuar më mhm. kujtohet mm -hmm. Elisa Spiropali. Mm -hmm. Që na ka folur për fushatën e 15 marsit, po uh, mjafti ka zgjedhur të mos bashkohet më me forcat politike në datën 15 mars. Por, do vijë data 14. Datën 14 mars, më vonë do të lexoj një material të shkurtër informues se çfarë do ndodhi nga nga lëvizja Mjaft për Gërdecin në 14 mars. Mm. Në fakt edhe opozita ka ka dy tubime uh, rivale kundra njëra tjetrës, njëra në sheshin Skënderbej dhe tjetra në sheshin Nënë Tereza që do të përplasen tek kryeministria. Do jetë store. Vetëm ta shikosh, unë po them, ju vë më mirë që po e bëni me datë 14 që me datë 15 jeni jeni aty në në lozh duke e shijuar këtë. Dhe të jetë diçka shumë e bukur. Okej, okay, tani shkojmë tek një këngë dhe kthehemi mbas pak. Çfarë ke përgatitur për dëgjuesit tanë? Me ato duart e vogla sikur ke bërë baklava, jepi. No doubt. No doubt, çfarë quhet? Hella good. Rikthehemi në studio, ora është 7:54 minuta. Ky është emisioni Dita Zë Fill, sot është ditë e martë, 10 mars. Uh, po flisnim për 15 marsin edhe vijojmë të flasim po për 15 marsin si datë simbolike, po si organizim tani më, -hmm. Bëhet fjalë për 14 marsin. Ashtu sikurse premtuam në emision para disa ditësh, Fronti Qytetar 15 Mars nuk do ta përdorë ngjarjen e Gërdecit për asete elektorale në shërbim të ndonjë formacioni të veçantë politik. Ndryshe nga politika, ky front qytetar do të vazhdojë veprimtarinë e tij para dhe pas datës 15 mars, derisa të zbatohet plotësisht drejtësia dhe të bëhen përgjegjësit e vërtetë të ngjarjes. Hmm. Së bashku me banorët e prekur nga tragjedia, vendosëm që ditën e shtunë, më datë katërmbëdhjetë mars ora dymbëdhjetë në Gërdec e përsëris edhe një herë ditën e shtunë më datë katërmbëdhjetë mars ora dymbëdhjetë në Gërdec te postblloku i ushtrisë kështu njihet ajo zonë pranë zonës së shpërthimit të deklarojmë qëndrimet tona jeni të lutur të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj për të siguruar transportin brenda mundësive dhe Mund ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke u drejtuar pranë zyrave të lëvizjes Mjaft që tani më nuk janë më tek rruga e Elbasanit, por tek rruga e Barrikadave numër 222, 100 metra larg shkollës Sami Frashëri. Unë i vendos që kështu ta mbajmë në rrugë barikadash. Po. Mm. Për të një adresën. Një profeci që vetëpërmbushet në një ditë do hapë në ngrenë një barikadë të Rruga e Barrikadave numër 222, 100 metra larg shkollës Sami Frashëri. Mm -hmm. Kush ka mundësi transporti vetjak dhe hapësirë për të marrë njerëz të tjerë, do të na ndihmojë të gjithëve për të shkuar në Gërdec atë ditë. Për konfirmimin e pjesëmarrjes suaj, drejtohuni në adresën e emailit ardit@mjaft.org. Mm -hmm. Arditi është personazh në Mjaft. Sa njerëz thonë që që Mjafti po distancohet për shkak të komplekseve uh, që kanë krijuar akuzat e shpeshta që janë bërë sikur punon për opozitën, sikur punon për Partinë Socialiste. Dhe duket sikur reagimi i mjaftit domethënë është pak i kompleksuar në vetvete. Sqaroje Blerina dhe këtë çështje. Po, uh, për sa i përket uh, qëndrimit kompleksuar të mjaftit, nuk mendoj në fakt që thellë thellë është një qëndrim i kompleksuar. Jo, mund të jetë cekët cekët. Po, mund të jetë cekët cekët. Po, po çfarë ndodh? Ndodh që kjo ngjarje të paktën 15 marsi është kaq e fortë si simbolikë. Mm -hmm. Kaq e rëndësishme, kaq jetike për prezencën e qytetarit në atë ditë, sa nuk do donim në asnjë mënyrë që ë uh, mbi familjarët e Gërdecit apo mbi qytetarët shqiptarë të ndjeshëm ndaj kësaj ngjarje apo Po mirë, çka ka sikur sikur opozita të marrë pjesë. Po sepse jemi në, në prag në prag zgjedhjesh. Po, po politikanët Ja, bëjmë sikur nuk jemi paragjykues fare. Jo, dakor. Le të supozojmë. Ja, duhet të them vetëm këtë që politikanët supozohet që janë përfaqësues të popullit. Po. Domethënë, uh, përfaqësojnë një pjesë të elektoratit, një pjesë të popullit shqiptar. Mhm. Duke qenë që janë përfaqësues të këtyre njerëzve, a kanë të drejtë politikanët si përfaqësues të popullit të organizojnë tubime? Po sigurisht. Datën 15 mars, po, për shkak. Po sigurisht të, të drejtën ata e kanë, absolutisht do e bëjnë, Po, problemi qëndron se si do e bëjnë dhe se sa do përdoret kjo për një fushatë elektorale. Mm. Edhe që të mos le të themi të mos ndyjmë duart në në, në këtë mesele, duke qenë se ne si organizatë nuk kemi absolutisht asnjë lloj interesi në zgjedhje, askush nga ne nuk do të kandidojë, askush nga po, ne nuk do të Po mirë, po prapë interes në zgjedhjet kemi në po, kemi, nivel individual. Shiko, në nivel individual, unë që punoj në atë organizatë kam Sigurisht kam votën fjalën time. Dhe ju, meqë punoni në atë organizatë, po. keni edhe edhe këndvështrime të ngjashme. Kështu që nuk është e tepruar të themi që ndoshta edhe votoni ngjashëm. Meqense jeni pjesëmarrës në jemi organizatë opozitë, opozitare. Jo, jo, absolutisht, absolutisht. Mund të ishit për shembull proqeveritare, po. por gjithsesi do të ishit, domethënë duke qenë se jeni të gjithë pjesëmarrës në lëvizje, mm -hmm. mendoni ngjashëm. Keni keni gjëra që ju përputhen, doni të shikoni të njëjtat agjenda të të po, të zhvillohen. Po, themi që individualisht po të na mbledhësh mendojmë ngjashëm, po varet se sa ngjashëm është ngjashëm pastaj. Po, e kuptoj. Kjo ka Po domethënë ke një grup, ke një grup individësh që merret me politikë. Unë të them që individualisht asnjëri nuk është i ngjashëm me tjetrin, aty brenda. Po. Ashtu, ëh. As për mënyrën se si votojnë, nuk e di. Okej, dakor. Kështu që për për të mos u bërë me apo pa dashje. Mhm. Mm po bëj edhe unë kështu, pra, jo paragjykuesen. Kjo është ku, ku hyn ajo ideja që ndoshta Mjaft është i kompleksuar. Po, instrument. Tani provat i kemi, no? Mm. Faktet uh, nga e kaluara jo shumë e largët e përdorimit të kësaj ngjarje i kemi. Mhm. Mm nuk është çudi, nuk është çudi që emrat e personave që humbën jetën të përdoren nga opozita dhe nuk është çudi sepse janë përdorur, mm -hmm. po nuk është çudi fare të përdoren në një moment apo në një tjetër në një lloj deliri dhe pasioni politik të papërmbajtur edhe nga opozita. Mhm. Mm edhe nuk e di. Dakor jam, por uh, po sikur për shembull, data 15 mars të vinte këtë vit një vjetori i Gërdecit dhe të mos ishte vit elektoral. E zëmë se zgjedhjet do ishin në 2010-ën. Përsëri do përdorej. Përsëri do përdorej për një do përdorej për për luftën. Përsëri do përdorej për luftën e ardhshme. Kam përshtypjen që po. Kam përshtypjen që po sepse përtej kontekstit pranë zgjedhjeve, mm -hmm. kjo është një ngjarje e cila në vetvete duhet respektuar, duhet lexuar mirë. Mhm. Dhe them që duhet mbajtur një qëndrim korrekt, nga ndonjëherë në raste të tilla qëndrime ë ë le të themi shumë të kujdesshme etike nuk janë kurrë shumë edhe nuk janë kurrë vetëm kompleks. Un jam dakord me këtë, po vetëm se kam frikë se krijohet një precedent ku Mjafti domethënë heq dorë që të influencojë në një mënyrë apo një tjetër, nuk do asnjë mënyrë të bëhet palë në një kështu. Kjo është një mënyrë për të influencuar. Do të duhej, do të duhej pastaj që t'ishit domethënë jashtë praktikisht çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri sepse të gjitha ngjarjet këtu janë politike. Në qoftë se juve nuk do të mbani dot një qendrim për shkak se keni frikë se qendrimi juaj përdoret nga njëra apo tjetra palë, atëherë i bie që asnjëherë mos mbani asnjë qendrim për asgjë. Jo, sigurisht. Ë, uh, Qëndrimi ynë në katërmbëdhjetë mars në vetvete është qëndrim. Edhe mm -hmm. nëse shtrohet pyetja është është apo jo qëndrim politik, sigurisht që është edhe qëndrim politik përveçse qytetar, po. Mm -hmm. Hajt ta ndajmë qëndrimi politik nga qëndrimi po, qytetar në demokraci, a është është debat më vete teorik. Nuk nuk po i futemi kësaj, po uh, qëndrimi është aty. Duhet fillojmë të kuptojmë që Që dikush, një individ apo një organizatë të mbajë një qëndrim të caktuar, jo domosdoshmërisht duhet ta shohim përkrah një politikani. Absolutisht. Ne do jemi aty në Gërdec, mm -hmm. do jemi pranë familjarëve, shpresojmë të shoqëruar nga shumë qytetarë të tjerë nga mhm. Tirana. Mm -hmm për të shprehur qëndrimin tonë dhe ky është një lloj qëndrimi politik dhe a ka uh, le të themi një qëndrim dhe një komunikim më të drejtpërdrejtë sesa ai me vetë qytetarin do të përfaqësoni të pakënaqurit nga politika në përgjithësi Uh, dhe do të shikojmë ndoshta në numrat që do të grumbullojë Lëvizja Mjaft se sa janë vërtet këta njerëz që nuk bëhen palë me njërën apo me tjetrën forcë politike. Shpresoj që të jetë një grup i madh atje. Gabriela Çilmi ka një këngë që quhet Sanctuary ose Shenjtërorja, që është mm -hmm. shqip. Uh, vend i sigurt kështu për t'u strehuar nga betejat, por nuk e di Altini pse na zgjedh këngë kaq melodioze romantike. pra ja kur i kthehemi tek dita zë fill ora është 8:05 minuta. Të nderuar dëgjues, po dëgjoni 104.6 MHz të Radio Rock çdo mëngjes, jemi këtu nga ora 7:30 deri në orën 9. Ky është programi i mëngjesit, jam bashkë me Blerinën edhe me Altinin në pult. Po, pikërisht. Dhe do të lexojmë diçka nga mikesha jonë, që është Inida Gjata ose Zhaku, siç njihet. Dhe do të do të bisedojmë. Mund ta gjeni tek peshkupauje.com, qoftë se do të shikoni sot. Peshkupauje.com është aty ku ka shkruar uh, të fundit fare Inida ose Zhaku, ë uh, quhet ministrat e atij mikut. Mhm. Mm dhe thotë, tani Qysh prej shfaqjeve të para të simptomave të pangomanisë, të gjitha vajzat që punojnë nëpër institucionet shtetërore do të shihen me dyshim, sidomos nëse bëhet fjalë për ndonjë bukuroshe. Pa diskutim që vendin e punës do ta kenë fituar nga ndonjë mik për sytë e qytetarëve, e nëse ajo është e kolme dhe në dukje pak si torollake, miku duhet të ketë qenë shumë i fortë, ndonjë mik ministri. Njësoj siç do të krijojë ideja se ministrat shqiptarë kanë bërë një punë aq të lavdërueshme me ndërrimin e politik ndërtimin e politikave të udhëheqjes gjatë mandatit të fundit sa që s'mund t'i ndëshkosh veçse nëse u shfaqet koka e atij mikut të fortë. Dhe kjo për paaftësi e shpërdorim, siç do të mund të kishte qenë një abuzim i dukshëm në fondet publike për nismat e atij mikut. Dëgjo. Mm -hmm. Mendon që ka të drejtë Zhaku kur thotë që vajzat që punojnë nëpër ministrira, Këto zëdhënëset që dalin nëpër televizorëra, mm -hmm. uh, sidomos kur janë bukuroshe dhe ndoshta në dukje pak si torollake, do të dyshohet se e kanë fituar vendin e punës për shkak të aftësive ekstrakurrikulare. Pse na duhej një pango për për ta ndier këtë? Unë kam përshtypjen që ky paragjykim ka qarkulluar Nëpër zyrat e administratës shqiptare dhe jo vetëm para mm. pangos. Mm. Nuk më duket që pango është uh, fillimi origjina e gjithçkaje. Po, domethënë ti thua që që fenomeni i zëdhënëseve të bukura është i paraprin rastit pango dhe është ditur se çfarë është. Po, po, po sigurisht. Mm? Ti Altin le ta sjellim çik Altinin në këtë bisedë. Po. Tepër rehat, dëgjoj herë tjetër, mos pi. Kështu, kështu na shkurpi. Ja, nuk di më. Ti e ke vënë re, ë, të kanë rënë ndonjëherë në sy për bukuri këto zëdhënëse. Po këto bukuroshet, sylaroshet. Po bukuroshet, sylaroshet. Quaj si duash, mos u përkëdhel tani. Ë. Si është ideja? Ideja që A të kanë rënë në sy se sa të mira janë ndonjëherë. Jo, kjo më ka rënë në sy se sa të mira janë, shumë të mira realisht. Po ideja është që për sa i përket zgjuarsisë, Këtu pa pa i parë vetë nuk s'them asgjë. Pa vë dorën në plagë. Ky do të vërë dorën në plagën e zgjuarsisë. Në plagën e zgjuarsisë. E kuptova. Jo, se un po flisja me Blerinën, e Blerina duket sikur kupton goxha më mirë se ty, si duket. Po zëdhënëse. Ka valët. Çfarë çfarë ndodh për zë për zëdhënëset? Vetë si funksioni i tyre janë kanë japin zë, dalin, zëdhënëse. Okay. Dalin në media dhe duhet të kenë një lloj prezence të këndshme për për syrin e shikuesit. Qëllon që janë të gjitha shumë të mira në fakt. Po. Sa më duhen shumë janë, janë misa. Janë janë më tepër se të këndshme. Janë më tepër se të këndshme, janë, janë bukura, janë seksi ose. Mm -hmm. i, i kanë të gjitha dhe po funksioni i tyre që bukur simpatike je. Në vetvete nuk do fare t'i t'i t'i paragjykoj, është është punë si gjithë të tjerat. Po ato çfarë bëjnë? Ato vetëm lexojnë një tekst. Po sigurisht lexojnë një tekst. Tani një ekziston paragjykimi i femrave të bukura, paragjykim që njihet në sociologji. Nuk po flisim për Gerti Bogdanin këtu. Po, okay. Okej, okay, se është që të ndriri syri. Do të ekziston paragjykimi i femrave të bukura që njihet si nga pikëpamja psikologjike ashtu dhe nga pikëpamja sociale, nuk është fenomen vetëm i yni, mm -hmm. në Shqipëri është fenomen mbarëbotëror këtu tek ne. Po ti the diçka. Tani shtoi edhe faktin që ato janë shumë të bukura, e lexojnë edhe një tekst, domethënë këtij paragjykimi të madh me cilin duhet të fillojmë të, të punojmë edhe të ndryshojmë. Shtoi edhe faktin që ato lexojnë vetëm një tekst që ne të gjithë e dimë që nuk e përgatisin vetë, po jua përgatit dikush tjetër. Mm -hmm. Domethënë ato kanë vetëm detyrë për të dhënë zë. Po. Pa dashur krijohet paragjykimi i dytë. i shtohet të parit edhe bën paragjykimin vetvete edhe më të fortë që këto vajza nuk, nuk na qenkan për asgjë tjetër, po vetëm për sipërfaqen e tyre, që do të thotë një për paraqitjen e tyre të po. këndshme, për kamerën edhe pra, nuk shkruajnë, nuk mendojnë, thjesht lexojnë. Dhe për zërin, e kupton? Që të dyja sipas nesh nuk është se um, mund t'i fitosh me shumë mund dhe inteligjencë, po ty bukurinë o e ke o s'e ke, o ta ka dhënë mëma natyrë o nuk ta ka dhënë. Edhe zëri nuk mund ta zëri nuk mund ta ndryshosh. O i ke o s'i ke ato korda vokale. Edhe krijohet për shkak të për për ty më kanë pyetur mua, sa simpatike është Blerina, se nga zëri mm. duket shumë simpatike. Mirë, u thua të vërtetën që mos kenë shumë pritshmëri. Ç'mendon ti Altin për Blerinën? Oh. Zëdhën se radio, ha, jep. Se, se unë dhe ti dihet që kemi fytyrat vetëm për radio. S'kam fjalë të përshkruaj. Okej. Okay. Jo, kjo tha një fjalë shumë të mençur më parë, po thoshte mm. që megjithëse ato padyshim padyshim mund të jenë vajza shumë inteligjente, mm -hmm. shumë të zonjat, uh, ndoshta poetesha, ku dimë ne se me ç'merren. Ë uh, edhe ne që e ndërmarrim këtë uh, si thua, e kemi këtë ide që mund të jenë të tilla, kur i shikojmë bukuria është përshtypja e parë dhe më e forta që marrim nga ato. No, para se të hapin gojën, ne i kemi parë, si të thuash. Dhe sado që të zgjuara të jenë, uh, bukuria ka arritur tek neve më përpara. Po. Kështu që nuk e di, nuk e di. Megjithatë është një çikë, është e bukur. Mund ta lexoni këtë të Zhakut tek peshkupauje.com. Quet ministrat e atij mikut dhe flet pikërisht për atë mikun, ose atë mikun e fort, që u duhet edhe luan gjithmonë me fjalët Zhaku, uh, që u duhet këtyre femrave për të për të çarë përpara, për të bërë karrierë. Dhe kjo është çfarë është e dhimbshme, dhe ndoshta mënyra më e kollajtë për ta trajtuar mhm. deri në fund këtë është është me pakës humor. Po. Duke bërë shaka me gjithë këtë, por unë po shikoja diçka që ishte edhe më interesante. Kjo. Kafeja mund të pihet edhe me kripë. Ah, po, meqë po. jemi në kohë mëngjesi, Edhe Altini duket që ka nevojë për nja 3-4 kafe. Po kësaj herë do t'i japim kafe me kripë. Do t'i japim kafe me kripë se mund të pihet edhe me kripë, Altin. Thotë që kafeja mund të pihet edhe me kripë. Eksperimenti është bërë ë uh, në disa bare në kryeqytetin e Tajvanit, jo te Tajvani, tek parku Rinia, mm -hmm. në mhm. kryeqytetin e Tajvanit dhe shumë shpejt shpikja pritet të eksportohet edhe në Kinë dhe Australi. Për ideatorët e kafesë me kripë, shija e re nuk është aspak e çuditshme. Baristët në Taipei po përdorin kripën pluhur për t'i dhënë një tjetër shije lëngut të zi. Kafeja u prezantua dhjetorin e kaluar dhe tani po shiten rreth 15000 filxhanë. Më merr mm. mendja në ditë, çdo ditë. Baristët thonë se shija e saj theksohet pas ngrënies së frutave apo biftekëve dhe u jep një shije të mirë ushqimeve. Kafesë i shtohet në fund edhe pluhur kakaoje, klientët thonë se shija e veçantë uh, u pëlqen. Dhe disa fermerë tajvanezë po përdorin disa fara që pëlqehen nga majmunët për t'i tërhequr prodhuesit e kafesë. Çfarë nuk ka në mm. botë, më dhe përzierësh. Tani që kjo shije e kafesë ndihej më mirë pas pas ngrënies apo po, para? Domethënë, po të haje fruta, fruta të ëmbla dhe pije një kafe me kripë pastaj, do të dukej do të dukej goxha e shijshme. Do të gjatë shije. Blendi para se të kalojmë te kënga tjetër, mm -hmm. e përzgjedhur nga Altini, po më thoje diçka për femrat e bukura sipas amerikanëve? Oh. Ëh, uh, po, dakord. Ka një ka një ide dhe kjo ishte shkonte në atë bisedën tonë për femrat e bukura. Mm. Ka një tip femre që në thonjëza quhet Rosaku i vogël i shëmtuar, mm -hmm. sipas përrallës së Andersenit. Po. Që doli që ishte mjelm. Mm. Këto janë tipet e femrave. Ekziston përshtypja që femrat e bukura, duke qenë që gjatë gjithë jetës i llastojnë, qoftë prindërit e tyre, qoftë shokët e klasës që në vegjëli e meshkujt më vonë, ato krijojnë një personalitet jo dhe aq të këndshëm, për shkak mm. se janë mësuar ta kenë gjithçka gati pronto. Ndërkohë që vajzat që për shembull kur kanë qenë të vogla, kanë qenë të shëmtuara, apo kanë qenë bufe mm -hmm. dhe nuk kanë pasur vëmendjen e të tjerëve, po. krijojnë një personalitet më të afrushëm, më njerëzor, më të dashur, më të këndshëm. Dhe ndoshta do duhet t'i tërheqin njerëzit me humorin, për shembull, mm -hmm. apo me me me dashamirësinë e theksuar. Një pjesë po. e personalitetit të tyre. Dhe kur një femër e tillë, kur arrin në moshë që piqet del që bëhet e bukur se njerëzit ndryshojnë edhe mm -hmm. mund të jenë të shëndosh dhe dobësohen apo ku di unë tashi dhe bëhet Shumë e bukur, atëherë i ka të dyja, ka edhe personalitetin e mirë, edhe një bukuri dhe kjo tip femre quhet Rosaku i vogël i shëmtuar, edhe është shumë në kërkim, por hajde të gjesh goca të tilla. Mm, interesante. Kalojmë te kënga tjetër e radhës The Libertines, The Man Who Would Be King. Kjo është Radio Rock, ky është Altini në pult. Radio, your station. The best FM. Revista Mapa. Politike. Ekonomike. sociale. Çdo të shtunë vetëm për 200 lekë. Mapo, aty ku firmosin më të mirët. Revista Mapo, e vetmja revistë politike në vend. Radio Rock. Këtë të shtunë Fronti Qytetar pesëmbëdhjetë marsi së bashku me familjarët e viktimave të Gërdecit organizon një protestë për të kujtuar tragjedinë dhe kërkuar drejtësi. Gërdec, katërmbëdhjetë mars, ora dymbëdhjetë, Shqipëria nuk harron. Autobusët nisen në orën dhjetë pranë zyrave të lëvizjes mjaft tek rruga e barrikadave. Shqiptar mos rri por duku. Ja ku rikthehemi përsëri në studio, është ora 8:19 minuta, 8:19 minuta e mëngjesit, dita zë fill, data 10 mars sot dhe dielli ka shpërthyer në qiellin sipër Tiranës, mund të shikoni edhe vetë nga dritaret tuaja, do të jetë një ditë e mrekullueshme pranvere, mm. ndoshta pakës pakës më e freskët se dje, por gjithsesi shumë e këndshme. Prandaj mirë se vjen pranvera, unë e di. Pak lulet, pak. lulet e kumbullës kanë çelur në disa vende, kështu që kanë çelur se kam dhënë një aty në mhm. shtëpi. Te ashtu, në kumbullë. Në gjithë. Po fushat nuk janë më të ngrira. Kanë çelur edhe mimozat, edhe tani më kujtua që në 8 mars, mm -hmm. ë nga liqeni kishte mm -hmm. shumë Kishte shumë po, bëhej batërdia vërtet. Mm -hmm. Ishin këta, po nuk di si t'i quaj tani, duhet duhet të jap një. Jo, ja, nuk ishin të vegjël në fakt, mm -hmm. ishin të rritur, po ishin ku di unë. Silueta me sëpata në dorë që vinin vinin vërdall dhe prisnin degë të mëdha ato. Mimoze për t'i shitur, e kupton. Tortura e mimozave, kasapana e mimozave ndodh çdo shkurt mars. Mm. Këtu te ne asgjë për t'u habitur, po është me të vërtetë e dhimbshme. Nuk kuptoj si paskan duruar këto pemë dhe në fakt në fakt në Tiranë dikur ka pasur shumë mimoza, tani ka po. shumë pak mimoza dhe kjo është për shkak se mimozat nuk i pëlqejnë tiransit. Se tiransit i vrasin mimozat çdo mars. Pa le sa Flasim që ku ta gjej mimozën, po ku ta gjej tash, gjeje ku dush se s'ka më. E po, flasim. Të lëshoj një gjëegjëzë? Po, po. Okej. Okay. Atëhere. Ë uh, kam nisur ta lexoj se kjo është një çik nga këto kështu me me spec. Po. Fillon. Fjalia pasardhëse është e gënjeshtërt. Fjalia paraardhëse është e vërtetë. A janë këto fjali të vërteta apo gënjeshtra? Atëherë, apo ja kjo është gjë. Fjalia paraardhëse, jo, falni. Fjalia pasardhëse është e gënjeshtër. Nuk e gjen dot Blerina. Fjalia paraardhëse është e vërtetë. Mos u mundo kot. Mm, okay. A janë këto, a janë këto fjali të vërteta apo pra fjalia e parë thotë që fjalia e dytë është e gënjeshtërt dhe fjalia e dytë thotë që fjalia para meje ishte e vërtetë. Po. Mm. Kjo është logjikë. Atëhere. Nuk është gjëzë në fakt, është jo, vërtet logjikë. Është është është pak lojë, ushtrim logjike. Nëse do të them që fjalia që do të them pas kësaj është një gënjeshtër, dhe pastaj vazhdoj të them që ajo që sapo ju thashë ishte e vërtetë. cila qëndron nga ato, cila është e vërtetë, cila është gënjeshtër 069 20 84 436 069 20 84 436. Kjo e sotme është e bukur, vërtet. Hmm. Uh, kalojmë tek një tjetër lajm, dy fotografët italianë Giuseppe Savinio dhe Antonio Sigismondi sjellin ekspozitën nëpërmjet së cilës ofrojnë një udhëtim mes historisë, natyrës dhe maestrove artizanë të Shqipërisë. E prezantuar më parë në Itali, kjo ekspozitë vjen nga projekti italian Interreg, ekspozita mban emrin Manufacta Viarum. Ata sjellin pamje nga kultura popullore shqiptare, nga Shqipëria arkeologjike dhe turistike. Janë dy mhm. fotografët Giuseppe Savino dhe Antonio Sigismondi, kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë sjellë në vëmendje më të bukurën e saj, peizazhe që përcjellin veriun dhe jugun e vendit, shtatë shkrepje mbresëlënëse të cilat rrëfejnë Shqipërinë ndryshe, një udhëtim i pazakontë mes imazheve të dy fotografëve italianë, të dy të dhënë pas natyrës. Manufakta Viarum fillimisht u prezantua në Itali, në këtë ekspozitë dy fotografët kanë paraqitur një pjesë të bukur dhe të lakmueshme të vendit përballë e bën këtë disa muaj më parë në një nga vendet më të bukura dhe më të vizitueshme prej turistëve në krahinën e Puljas, në Castellana, në një nga vendet më të bukura turistike në Itali, u prezantua edhe një pjesëz Shqipërie, Tirana, e ardhmja, e shkuara dhe e tashmja si dhe ekspozita Manufakta Vjarum do të shfaqen sot pasdite në Tiranë. Disa muaj pas realizimit të tyre, këto dy projekte të realizuara prej Interreg Itali-Shqipëri do të shfaqen edhe para publikut shqiptar. E pra, më në fund një ekspozitë për artizanatët, ë? Mm -hmm. Për artizanët shqiptarë. Për artizanatin shqiptar. Artizanatin shqiptar. Ç'ta quajmë? Ore, Po Blendi. Po ç'pas ke kështu sot? Të ka hyrë një tërbim i vogël, por nuk e di se ç'ke. Jo, që është e mirë fare sot. Po ka ardhur një mesazh nga Eltoni tani po e shoh. Ora po, po, po, është 7:56 ka. Mhm. Ti Altin thotë duhet të informohesh më shumë për Mjaftin dhe aktivitetet e tij ose e saj. Mhm. Që mos të flasësh si gagaç. Mhm. Dhe këtë për çfarë mbasa? Sepse, oh, çfarë? Po, okay, çfarë? Kemi patur. Po kush është ky? Elton Kacidia. Okej. Okay. E përshëndesim Eltonin. Mirëmëngjes Elton. Pra atëherë informohu para se të përfaqësosh ë uh, lëvizjen Mjaft se nuk dua që të kujtojnë njerëzit që mjaftistat janë gagaçë. Jo, jo, ideja është që unë faktikisht s'para fola për Mjaftin. Më fola fola fola fola se vetë im, fola për veten time. S'para më pëlqen të përfaqësoj veten me Mjaftin, kështu. Ashtu. Shumë e thjeshtë. Okay. Edhe ti po distancohesh nga Mjafti. Jo s'po distancohem, po. Nuk do të për të folur për Mjaftin duhet të marrim ë uh, ku dëgjon, ose aktivistët ose ata që kanë bërë deklaratat. Këto janë punë të mëdha. Kurse unë jam në punë te radioja. Nuk mund të flas unë, s'kam kompetencat e duhura për të folur. Dakord, po. Qoftë për prandaj. Ë, uh, tash na e hoqë fare këtu. Okej, okay, tash i erdhi nga një vesh, tash nga të dy, faleminderit. Ej, mirë, okay, okay. Ë, uh, Gjithsecili bën, mm. bën zgjedhjet e tij në radio për prononcimet, do lexojmë një material shumë interesant, okay. që është kështu, unë s'kam ngrënë as mëngjes në fakt, po hëngri 23 krepa, fituesi vdes në skenë pas garës, një garë mes ngrënësve më të mëdhenj të krepave, ka përfunduar tragjikisht në një qytet rus pranë Kaliningradit, fituesi i konkursit të zhvilluar në Çenankovsk, në rastin e festimeve një javore që shënojnë fundin e sezonit dimëror, vdiq papritur ndërsa tërhiqte çmimin Boris Izaev, 48 vjeç, ra pa ndjenja në skenë dhe pavarësisht ndihmës së marrë nuk arriti të shpëtojë. Ky e ka shtypur zemrën ngaqë ka zgjeruar stomakun aq shumë mendoj diafragma i është ngjitur këtu. Ky vdiq domethënë me pak fjalë. Ka ngrënë krepa sa ka vdekur. 43 krepa. Po. No, ja, në fakt shih se çfarë bën çmenduria. Uh -huh. Autopsia do të shpjegojë uh, shkaqet e vdekjes, hipoteza e momentit është se uh, është ajo se një copë ëmbëlsirë ka përfunduar në trake dhe i ka bllokuar atij frymëmarrjen. Oh. Një dëshmitar tha se viktima ishte një nga konkurrentët më aktivë në garën e ngrënies së krepave. Mm. Përditshmja ruse Komostojavska Pradva shkruante se fatkeqi kishte ngrënë 43 krepa. Ma thuaj edhe një herë atë Komostojavska. Komostojavska Pravda. Shkruante se fatkeqi kishte ngrënë 43 krepa edhe pas tragjedisë festimet për fundin e dimrit vazhduan në qytet. Dëshmitarët treguan se kanë parë edhe persona të tjerë që kanë humbur ndjenja gjatë këtyre viteve të zhvillimit të konkursit, por askush nuk ka vdekur më parë. Mm. E po të vdesësh nga një copë ëmbëlsire në trake? S'ka sepse, po jo, 43 krepa shumë janë. Shumë janë? Ti sa ha? Edhe po t'i rendisësh shumë një nga një nuk se do të të rrinë do të të të dali. Po ka qenë, ma do mendja, ka qenë goxha më i madh se ty ai rusi që ka provuar të hajë. Po pra, 43 krepa sa i bie, diku kaq. Po, një çikë vodka e zisi të në do. Vodka. Mirë, shumë bukur. Të paktën të dimë që Fjalia e parë thotë që fjalia e dytë është gënjeshtër, ndërsa fjalia e dytë thotë që fjalia e parë është e vërtetë. Çfarë është kjo? Cila nga fjalitë është e vërtetë dhe cila është gënjeshtër? Mhm. Mm Okej. Okay? Nuk është gjëegjëzë, nuk është një lloj gjëegjëze për sa kohë që duhet të gjesh një përgjigje, por në vetvete është ushtrim logjik, ëh. Po, kjo është pyetja, a mund të qëndrojë që fjalia e parë të thotë që fjalia pasardhëse është e gënjeshtërt dhe fjalia e dytë të thotë po, Ajo që tha fjalia e parë është e vërtetë. Ëh. Mhm. Edhe pas kësaj gjimnastike mendimi mm. që bën Blendi çdo mëngjes. Në emisionin Dita Zë Fill kalojmë kalojmë tek kënga e radhës është Rimon Faith. U bë dhe një lapsus në mëngjes. Normal. Normal. Okay. E pra, nëse prej kohësh jeni në kërkim të një partneri të ndjeshëm që di t'ju kuptojë në çdo moment, ka shumë mundësi që ende të mos keni takuar një muzikant, sepse muzikanti me siguri ja është i ndjeshëm. Do t'ju për, do t'ju përmbushë. Ose muzikantja do të mm -hmm. na mhm. përmbushte. Mhm. Mm -hmm. Po, dëgjojmë Dita Zë Fill. Po, gjithmonë të ditë së fillim. Ora, sa është tash? 8 e gjys diku. Është 8:31 minuta. 8:31 minuta. U si gjë. Programi i mëngjesit është nga ora 7:30 deri në orën 9 çdo ditë këtu. Por thotë që të kesh vesh për muzikë do të jetë një avantazh i vërtetë në një lidhje, pasi njerëzit e këtij lloji, pra ata që kanë vesh, janë në gjendje të dëgjojnë me kujdes të tjerët, të deshifrojnë domethënien e fjalëve dhe gjendjen shpirtërore duke u bazuar në tonin e zërit. Unë kam kuptuar që i vogël që kam vesh për muzikë. Ashtu. Po femrat i ke kuptuar vetëm nga toni i zërit. Që të gjitha. Që të gjitha femrat. Prandaj jam krah teje. Patjetër Blerina se janë krah për krah. E pra, ky është bërë e ditur pra ky lajm nga një studim i kohëve të fundit të publikuar në revistën European Journal of Neuroscience. Mm. Neuroshkenca. Kërkuesit në Northwestern University në Illinois kanë kryer një eksperiment me rreth 30 vullnetarë të grupmoshave 19 deri në 35 vjeç. Pa, po. pasi vendosën në kokën e tyre elektroda, me elektrod në kokë edhe unë bëhem shumë i ndjeshëm. Ata shfaqën një film në gjuhë të huaj, duke kërkuar që t'i shpërqendronin deri ndërsa në kufit të dëgjonin të qarat e një fëmije. Në kufje, të dëgjonin të qarat e një fëmije. Po. Falë këtij eksperimenti është monitoruar aktiviteti nervor, nervor akustik. Njerëzit me vesh për muzikë kanë reaguar më shpejt se ata që nuk kishin vesh për muzikë, duke u treguar më të ndjeshëm. Na çau celularin. Mm. Ë ka para para se të kalojmë te horoskopi në zinxhir, në zinxhir, Kam një lajm, bën kallëzim të rremë për vjedhje nga frika e gruas dhe bëhet fjalë për Faik Dërstila, Dërstila, 24 vjeç, nga fshati Dërstili, komunës së Gjinarit. Ë interesant, a, edhe mbiemrin e ka si vetë fshati. Ë Ky tipi, domethënë Faik Dërstila, është vënë në procedim penal për kallëzim të rremë pasi ishte paraqitur në drejtorinë e policisë së qarkut dhe kishte bërë kallëzim duke pretenduar se dy djem të rinj kishin grabitur 400 euro në afërsi të banesës së tij. Ideja është kështu. Ky ka bërë kallëzim penal se dy djem i kanë grabitur 400 euro, ndërkohë që ato 400 eurot ai i ka prishur ditën e 8 marsit të tëra. Me gruan besoj. Jo me gruan, vetëm me pi, duke, pasur... duke pirë me shokët. A se mendova se ka qenë tip uh, me vesh për muzikë. Thotë burimet policore bëjnë me dije se 24 vjeçari i kishte shpenzuar paratë duke pirë me shokët në ditën e festës së grave mm. dhe nga frika e bashkëshortes së tij kishte sajuar alibinë e vjedhjes. Nga frika e gruas, po. Ka qenë burrë me mend. Po. Ëh? Të di se çfarë. Ose duhet të ketë qenë gruaja burrë me. Okej, do të dëgjojmë pak uh, horoskopin për ditën e sotme. Horoskopin zinxhir. Ne si presin ata. dëgjuesit tanë që të marrin vesh se si do të ecë fati sot. Si çdo mëngjes mm. ne bëjmë paralelisht leximin e shenjave të horoskopit, po bëjmë edhe një lloj testimi se si horoskopi paraqitet në gazeta të ndryshme dhe na ka rezultuar, na ka rezultuar Lale, që çdo ditë horoskopi në tre gazeta të ndryshme na përputhet. Ashtu. Ka një koherencë Më në fund. Para se të kalojmë te horoskopi, kemi një mesazh është për emisionin kjo. Mhm. Thotë e di si më e di si më duket kur flisnit për femrat e bukura si kuvendi i grave të shëmtuara dhe të kompleksuara. Oh. Jam dakord kur flisni thot për të bukura dhe torollake, por ç'bëhet me ato mijëra vajza të bukura dhe shumë inteligjente që e kanë fituar punën me afërsi, me aftësi. Me afërsi, afërsi, po edhe me afërsi, me aftësi, afërsi. Me aftësi, aty aty janë dhe që ju Nuk i përmendët shumë paragjykues. Jemi jemi jo, po, paragjykues në fakt. Ja një sekond. Ky show vuan nga paragjykimet, ju lutem uh, dërgoni komente të tilla, na bëni pak të ndjeshëm. Detyrohem një një shpjegim, po të na kesh dëgjuar me vëmendje. Ë uh, edhe po ta kesh kuptuar atë çka ndodh kur ne flasim njëri tjetrin në radio, Është një lloj ironie dhe e dyta nuk është se ne mbajtëm një qëndrim paragjykues, evidentuam paragjykimin edhe në formën se si evidentuam paragjykimin do thotë që mbajtëm një qëndrim ndaj këtij. Po nëse nuk e ke kuptuar, nëse opinionet e shprehura po, në këtë emision janë... nuk përfaqësojnë opinionet tona, por të këtij radiostacioni. edhe për sa i përket neve themi çfarë na thonë që themi. Po, ashtu. Mm, po. Fajin e ka opozita. Gjithmonë. Megjithatë nëse dikush nuk e ka kuptuar nuk është qëllimi ynë që ai ta rikuptojë. Sigurisht. Ja, Kalim tek leximi në seri. Faleminderit për dëgjimin dhe është edhe fjalë urtë. Radioja një herë flet. Një herë flet. Okej, dakor. Po edhe ne ne që jemi dallohemi për frymë feministe në emision. A ka a ka? Që gjithmonë flasim vetëm për femrat. Vetëm për femrat. Por kur do flasim për meshkujt? Po bra. Ha bra. Neve për të drejtat e mashkullit, për të qenë mashkull. mashkull i vërtetë. Një mashkull i vërtetë. Vazhdojmë të lexojmë horoskopin në seri. Zinxhir. Sa më horoskopi. Kam marrë gazetën Shqip, si gjithmonë filloj me Dashin, me zotin Tako, mirëmëngjes zoti Tako. Mirëmëngjes zoti Tako. Parashikohet një ditë mjaft e kënaqshme për ju sot, sepse do të keni mundësi të realizoni çdo iniciativë të marrë, do të karakterizoheni gjithashtu nga një dëshirë e madhe për t'u rrethuar nga persona të ndryshëm për të gjetur stimuj të rinj dhe interesa të papritura që mund t'ju dhurojnë një kënaqësi të madhe. Stimuj të rinj, stimuj të rinj, interesa të papritura. Po stimuj nga vëllon si histori seksuale edhe jo, kjo. Kjo do të thotë që ne të tre do jemi shumë mirë sot. Më fal, stimuj në çfarë sens? Në sensin e të bukurës. Si e di që ne nuk na interesojnë ato lloj stimuj po. për zotin Tako. Eh, për ti tash se mund të të shojë zotin Tako atë. Puna ecën mirë zoti Tako, kjo ka rëndësi. Kjo është e rëndësishme. Po eci puna mirë, ecin të gjitha. Demi. Përpara çdo problemi është gjithmonë më mirë të mbani një pozicion që nuk ju nuk u lë asnjë vend interpretimeve të gabuara. Mbetuni te morali dhe zgjidhini dhe zgjidhni një linjë të qartë, ndoshta duke u mbështetur tek eksperienca. Ashtu. Ti Blendi shquhesh që ke Kam eksperiencë të gjatë. eksperiencë ashtu. ë? Shquhem. M'u paske shquar. Okej, binjakët. Yjet ju këshillojnë veçanërisht të keni kujdes në raportin familjar. Rrezikoni të mos kuptoheni duke krijuar humor të keq dhe fyerje. Qetësi emocionesh që t'ju ndihmojnë të punoni për të vazhduar përpara. Ua e çuditshme, horoskopi i binjakëve është i ngjashëm edhe te shqipi, kështu thotë. Hëna në kundërshtim nuk ju shqetëson aspak, në të kundërt ju bën më të ndjeshëm ndaj problemeve dhe kërkesave të familjes suaj. Binjakët janë të ndjeshëm. E shikon? Ne duhet të kemi kujdes me familjen se mund të bëhen ofendues, prandaj qetësi emocionesh. Gaforja, falë Mërkurit mik në shenjën tuaj, do të jeni në qendër të vëmendjes në sektorin social për idetë tuaja origjinale dhe mjaft të vlefshme. Mendja juaj do të jetë aktive duke prodhuar vazhdimisht projekte të reja. Wow. Ditë e përshtatshme për t'iu nënshtruar provave të studimit dhe atyre profesionale. Këto gaforrat janë Po, kam uh, Po e marrun radhën, Luani po. Kishe ti po. Dakord. Këshillohuni me partnerin, e kam për Luanët, për një zhgënjim në fushën profesionale. Wow, këshillohesh me partnerin për një zhgënjim në fushën profesionale. Mm -hmm. Sot në fakt duhet të kuptoni që dikush ka folur mbrapa krahëve tuaja. Mos u dorëzoni, superiori juaj do ta kuptojë se si është e vërteta dhe do të ktheheni në pozicionin që meritoni. Mm -hmm. Shumë Shumë intrigë. Shumë intrigë Luani, kishte po. horoskopin që intrigues. Virgjëresha është O, ma mori Virgjëreshën Prandaj e bëri kalimin Tashi e kuptove Sot hëna në shenjat e tjera ka aftësinë t'ju bëjë juve nga ana tjetër të jeni në humor të mirë mm -hmm. duke i dhënë ambientit ku jetoni dhe punoni një ngjyrë çlodhëse dhe nota pozitive Kjo shkon për gjithë ato vajza të bukura dhe me aftësi Po. Ok, që i ka Blerina Peshorja, mos prisni që të tjerë të vijnë e t'ju kërkojnë Merreni, merreni ju të parët iniciativën Ky do të jetë një moment i keq për ata që qëndrojnë duarkryq në pritje që diçka mund të ndryshojë jetën e tyre Dhe një moment i shkëlqyer për ata që dinë të rrezikojnë Këto parashikime janë të vlefshme në planin financiar Por do të prekin edhe sektorin e ndjenjave Wow Akrepi Nuk jeni në formën tuaj më të mirë sot. Do të keni dëshirë të pushoni dhe të gëzoni rezultatet e arritura deri tani. Por këtë nuk mund ta bëni dot sepse keni shumë impenjime. Mbrëmja do të jetë çlodhëse për akrepat. Kush më mirë se një shigjetar do lexonte shigjetarin apo jo Altin? Po, Blerina është e vërtetë kjo. Mm. Kush më mirë se një shigjetar i vet. Sot do të vazhdoni të ndiheni të bezdisur nga gjithçka që ju rrethon. O po po. Largoni. Edhe të mendosh që janë dy në radio të bezdisur. Po po. Do të marr një dem. Vetëm një durim i madh dhe pak një dem do i çante të dy shigjetarët nga biznes. Jo, jo, jo. Ë, Vetëm një durim i madh dhe pak autokritikë do t'ju tregojë rrugën e daljes Duke ju ndihmuar të shmangni ngatërresa më të këqija. E çuditshme sa përputhet shigjetari edhe te shqipi, Wow, thotë. wow. Shumë mendime negative do të përshkojnë mendjen tuaj sot, lironi mendjen tuaj nga shqetësimet e kota, përqendrohuni Lironi më shumë te mirëqenia fizike. Lironi mendjen tuaj. Unë do e liroj që tani. Mm. Atëherë, jemi tek Bricjapi. Shpejtësia do të jetë një cilësi thelbësore sot. Mos lejoni një alternativë të dobishme t'ju shpëtojë nga duart pa mundur ta shfrytëzoni më së miri Kujdesuni për shëndetin tuaj, mos e nënvlerësoni situatën. Kjo ishte për Bricjapin. Mos e nënvlerëso Bricjapin. Po, duhet të kenë një cilësi të veçantë sot shpejtësinë dhe të mos lejojnë që një alternativë e dobishme t'u shpëtojë nga duart pa mundur ta shfrytëzojnë. Wow. Ujori. Mhm. Mm Gjithçka duket se është në lëvizje në drejtimin e duhur, me bashkëpunimin dhe planetet e shenjës suaj, Janë të gatshëm për të garantuar mbështetjen e duhur për sipërmarrjet që keni. Këto planetet janë shumë të gatshëm me këtë, nuk kishin mbaruar punën edhe. Ëh? Unë sot nuk e di, do flasim me Merkurin dhe Marsin, të kalojnë këtej nga shenja ime. Bjeri telefonit te hëna, po na bezdis. po na bezdis shumë. Para se të kalojmë tek leximi i peshqve, për sot, kujtojmë numrin e telefonit 069 20 84436, për ushtrimin tonë të vogël logjik. Që mhm. është ajo që thuhet para, Është gënjeshtër. Fjalia e parë thotë që fjalia e dytë është gënjeshtër, fjalia e dytë thotë. Fjalia e dytë thotë e para. Para është e vërtetë. Është vërtet. Si qëndron kjo? Okej. Okay. Si është kështu vallë. Çfarë është? Cila është e vërtetë dhe cila është gënjeshtër? Peshqit. Unë them që Blerina është gënjeshtare. Po. Pastaj Blerina thotë e di që je i vërtetë ti Blendi. Blendi ka të drejtë. Aha. Atëherë. Mhm. Është apo s'është? U zgjidh, u zgjidh. Yeah. Është e thjeshtë në fakt. Do vetëm pak përqendrim. Pak përqendrim, po duket sikur mungon. 069 20 84 436 dhe peshqit. Peshqit përveç hënës te shenja e virgjëreshës në mbrëmje do të jetë dikush që do të limitojë shumë lirinë tuaj. Një marrëdhënie sentimentale do t'ju vërë me shpatulla pas muri. Në qoftë se dëshironi të dilni me kokën lart nga kjo situatë, duhet të vendosni një herë e mirë se çfarë keni ndërmend të bëni. Okej. Okay. Mirë, mbaruam horoskopin për sot? Mbaruam horoskopin si gjë. Po këta na gjejnë në mëngjes që fillojmë të bëjmë shaka me mos përputhjen e horoskopit, gazetave të ndryshme se sot unë vura re një lloj po. Eh? Po po. Mm. Pa diskutim. Është lidhja, lidhja shqiptare e horoskopit, do të po. duhej, kështu që ti Ti bashkë rendiste që ditë horoskopët, që ti ish njësoj drejt që të haj mos mos të varet fati i ditës time nga gazeta që blej. Kemi ndonjë shoqatë horoskopi në Shqipëri? Nuk, nuk e di, po duhet jo? duhet të ketë. Ka kaq shumë shoqata sa që edhe një për horoskopin patjetër nuk ka shpëtuar. Por uh, një lajm i fundit, këtë e kam nga Top Channel pikë TV-ja, që thotë kriza ekonomike dhe dy luftrat në Irak dhe Afganistan i kanë shtuar stresin dhe flokët e thinjura presidentit amerikan Barack Obama. E pra, të gjithë ata që kërkojnë pushtetin, mhm. le ta dinë që bashkë me pushtetin vjen edhe një stres i jashtëzakonshëm që sado të bukur ta kesh zëdhënësin, që kjo nuk e ka, ë nuk mundet që ta zgjidhësh. Po. Kanë kaluar vetëm 45 ditë nga marrja e pushtetit dhe kokën në kokën e kreut të shtëpisë së bardhë, Fijet e thinjura të flokëve mund të dallohen me një shikim. Nuk është diçka e re, pasi diçka e tillë ka ndodhur edhe me Bill Clintonin dhe George Bushin gjatë viteve të presidencës, të cilët dolën kokëbardhë, por shpejtësia e zbardhjes së flokëve në rastin e Obamës është më e madhe. Thinjat kishin filluar të shfaqeshin që në fushatën elektorale dhe më pas janë shtuar pas debateve për marrjen e pushtetit. Thashethemet se presidenti mund të lyejë flokët ose thinjat janë shtuar, ë, Ka nisur nga një parukier i tij që quhet Zarif për Washington Post. Ka folur ky se flokët e Obamës janë 100% origjinale dhe se ai nuk pranon që t'i lyejë, kështu mhm. thotë parukieri. Ka disa thinja, por ato janë normale për moshën e tij, kështu që nuk duhet të shqetësohemi, thotë ah. Zarifi. Pse mendoj që mund të shqetësohemi për thinjat e Obamës. Ka dhe njerëz që shqetësohen për këtë gjë. Edhe Dreq dhe haj. U, uh, unë mendoj që është gruaja që të thinjet ky farë burri. Po, po, po, ke të drejtë. Edhe që të bjerë çik në peshë, është shumë gjëra. Unë mendoj që është shtëpia e bardhë ajo që të thinj. Futesh brenda, të të të thinj kokën në shtëpi. Mm. Kjo këngë që do të dëgjojmë tani vjen nga albumi i dytë i grupit Velvet Revolver. Dua t'i kujtoj dëgjuesit Velvet Revolver ishte një bashkim i dy grupeve, Stone Temple Pilots nga njëra anë dhe Slashit të Guns N' Roses nga ana tjetër, një nga ata që u quajtën super grupe. Dhe kjo është kënga kryesore e albumit të dytë quhet She Builds Quick Machines, ajo ndërton makineri të shpejta. Hajde merr vesh ti. Por se si do të shkojë. Kështu është. Velvet Revolver në Radio Rock, ky është programi i mëngjesit. Dita Z. Fill. Okej, okay, ja ku rikthehemi në studio edhe një herë me Blerinën vetullngrysur. Se po kërkoja për Hë, fjalorin e djallit. Normal që do isha vetë. Fjalorin e djallit. Se jam jam në kërkim të fjalorit të djallit. Edhe të tilla gjëra bëhen te juve këtu. Po. Kemi një email në fakt që ka shkruar shumë shumë po. afër zgjidhjes së kësaj. Atëherë, edhe një herë, gjëegjëza ose zgjidhja logjike për sot po, po e bëjmë kështu si radio dramatizim Altin që ta marrin vesh. Mm. Un them që Altini është gënjeshtar. Po Blendi. Të vërtet ke të drejtë. Dhe kjo është e gjitha. Unë them Altini është gënjeshtar. Unë them ke të drejtë. Po, tani. Tani kush nga ne ka të drejtë për të? Çfarë shkruan emaili? Ku e rrëmuat atë horoskop? Pik pyetje. Përsëriteni edhe një herë atë kuicin se nuk e kuptova. M'u duk një çik paradoksale, por ndoshta nuk e kam kuptuar mirë. Përgjigja është brenda emailit. Mm. Përgjigja, edhe një herë, po e lexoj përsëriteni edhe një herë atë kuicin se nuk e kuptova, m'u duk një çik paradoksale, por ndoshta nuk e kam kuptuar mirë. Mm -hmm. Përgjigja e lojës të vogël logjike është në email, në një farë mënyrë e ka gjetur. Mhm. Mm Atëherë, uh, në qoftë se doni të dërgoni emailë, adresa jonë është dzf@radiorock.al. Radio Rock. Rock. Po, Radio Rock. Pikë al e us, kishte vajtur mendja që ta ta ashtu ah. Ndoshta, ndoshta Në këtëro njërës dhe mm, DZF et Radio Rock pikë po. al Me cëkë rock Shumë e bukur Kështu, e kam hapur tek faqja e fjalorit të djallit oh. Në faqen e fjalorit të djallit janë, janë citime me pak spec Janë citime deri diku cinike, acide, mm -hmm. limon E një në fakt ndër to është çfarë është një pozicion i parehatshëm. Çfarë është një, një pozicion i parehatshëm? Ëh, në këmbë. një pozicion i parehatshëm është çmimi i konstantes së opinioneve të tua. Qenka i thellë djalli. Një sekond, një sekond, një sekond, një sekond, se kjo qenka un po mendoj në një pozicion kështu. Po, edhe un. Nuk është i rehatshëm për shembull kështu. Po. Një shembull e vulgar fare. Po. Prit një çik për fiesh po do. Po pak e udhëtoj. Po të kisha pritur edhe pak? Do, do ta kishim, do ta kishim inkriminuar veten në mikrofon. Okej. Çfarë është të më regjistrosh mua se çfarë mendoj? Po pra. Aha. Një pozicion i parehatshëm. Është çmimi i konstantes së opinioneve të tua. Çmimi i konstantes së opinioneve të tua. Do të thotë që duhet të paguash shtrenjtë, që do të thotë duhet të paguash me një pozicion fare të parehatshëm, duke i mbajtur opinionet e tua të pandryshuara mm. për një kohë shumë të gjatë. Mm. Vetëm t'i qëndrosh, t'i qëndrosh besnik Po, atëherë çmimi që paguan pa. Po. për të pasur një opinion mm. konstant është parehatia. Po mirë, tash djalli duket e ka mbushur mendjen dhe nuk e ndryshon. Po, ne si njerëz mund edhe ta ndryshojmë ndonjëherë mendjen. Djalli thotë unë jam djalli dhe gjithçka. Ai di çfarë do të thotë. Me gjithë ata engjëj, e gjithë ata zotërinj shenjtorë. Po. Këtu zgjodhëm djallin për ta bërë personazh të ditës. Ja, kjo e. është e dërguara e tij. Po. Avokatja e tij. Sipas djallit, a e dini se çfarë do të thotë të jesh i vetëm? Vetëm i tëri vetëm. Ëh? Ç'do me thënë të jesh i vetëm? Të jesh me një femër. Ku ti jeni? Të dashurosh një lavire. Aha. Atëherë do t'i bëjmë më shpesh pyetje unë të pres përgjigje dhe që keni interesante përgjigje. Aha. Të jesh me gruan gjithë. Po, po, një formë vetmie është edhe ajo. Të jesh i vetëm, thotë i keqshoqëruar. Po helli domethënë të jesh i keqshoqëruar me veten tënde. Po pra. Kjo do ishte. A e di çfarë është pasioni? Çfarë është pasioni Altin? Zjarrmia në dashuri. Një po. sekondë, një sekondë se këtë e dim. E dim. Kjo është më solt. Të ti ti zhveshësh vërtetkat pa kurrfarë problemi. Po, po, një femër të bukur. Është është kulmi i shpejtësisë. Kjo është një formë pasioni, ti shkrish. Vërtetkat, po të jenë metalike, t'ia shkrish me zjarr Ashtu, o vazhdo Blendi, jo, po më pëlqen T'ia djegësh rrobat, këndoj ta, ta, t'ia djegësh rrobat një femre, mos, mos ta zhveshësh fare Kjo do ishte Po jo, më jo Kjo ishte pasion i vërtetë Po jo, mo jo, se ratë Shumë pasionante Djalli, ratë me këmbët tuaja oh, Kjo lloj zjarrmie është një lloj dashurie e veçantë, po pa eksperiencë Një lloj i veçantë dashurie pa eksperiencë Pasioni. Mm. Yes. Është një lloj dashurie e thotë djalli. E veçantë. Pa eksperiencë. Me me mësimet e këtij në ferr kemi përfunduar, kjo është e sigurt. E di çfarë është ciniku? Ciniku është ai. Në shoqëri, një cinik në shoqëri. Po, është ai person që kur shikon një buqet me lule thotë kush ka vdekur? është edhe kjo. Po përveç kësaj një cinik është një personazh qesharak. i cili ka një vizion uh, vizioni i deformuar i të cilit mm -hmm. sheh gjërat ashtu siç janë dhe jo ashtu si duhet të ishin. A pra, ja, kjo është e bukur. Kjo është. Domethënë, ciniku thjesht i shikon gjërat ashtu siç janë dhe e ja ka dhe një shprehje tjetër, nëse më lejohet mua, po. që nuk është nga djalli, mm -hmm. nuk është as e kështu, por uh, që thotë disa burra i shikojnë gjërat për ato që janë. Mhm. Mm. Ose le të themi disa njerëz që të jemi kështu politikisht korrekt. Po. Disa njerëz i shikojnë gjërat për ato që janë. Të tjerë i shikojnë gjërat për ato që janë dhe pyesin pse. Ah, po. Hm? Më bukur. E di çfarë do të thotë kërkosh falje? Të kërkosh falje. Kur kërkon falje ti Blendi çfarë çfarë nënkupton? Un un ulem në gjunjë kështu. E e, e zbuz zërin dhe mm. më fal. Okej, okay. ti Altin? Apo një sort. Uh, unë, jo, unë e kam ndryshe. Unë e kërkoj në këmbë edhe e them e kërkoj falje. Si burra. Okay. Me dhurata të shtrenjta. Të kërkosh falje në fakt nuk është asgjë tjetër vetëm të përgatitësh themelet për fyerjen e ardhshme. Mm. Kjo e thellë kjo, se një themel do një gropë, që ta, ha? Po, shumë e bukur. Gjetur, gjetur nga djalli. Shumë shumë e bukur. Po. Është tërësia e ideve. Mhm. Mm për të cilat një poet gënjen dhe një uh, për për cilat një poet më falni edhe një herë imagjinata është tërësia e ideve për të cilat një poet dhe gënj dhe një gënjeshtar janë bashkëpronar. Të mallkosh. Çfarë do thotë? Pse pse na kanë mësuar? Nga pragu i derës kanceri mu në grykë e të gjitha të gjitha mos hidhni me turinat, unë e pashë këtë. Ishte një, e kemi pas tek peshku pa para ca kohësh. Mm. Një një tabelë që e kishin shkruar ca gra në Vlorë. Mm -hmm. Aty është fotografuar tek një pirg plehrash që mm -hmm. kishin kishte gjetur vend pranë një pallati. Njerëzit kishin bërë zakon që hidhnin plehrat aty. Dhe plaka kishte vënë një kështu. Mos hidhni plehra, kanceri mu në grykë. Mm -hmm. Dhe kishte mbetur, kishte mbetur i pastër vendi kur lexonin këtë. Opo po thoshin, lëre po hedh në një vend tjetër. Ja ku që nga koshi, ema ja po shkojmë deri te koshi. Funksionon. Pse na kanë mësuar të mos mallkojmë që të vegjël? Sepse të mallkosh, mhm, mm është t'i bësh portretin një njeriu ashtu sikurse ai është, por kur ai nuk është prezent aty. E thellë dhe kjo Do të thënë djalli mm, Shof nga Altini dhe nuk gjej asnjë lloj mbështetje Për shembull kur dikujt i themi ti je fare i paarsyeshëm Je pa mend në kokë Je, je idiot po. mm. E di çfarë nënkuptojmë thellë thellë? Mm. Po. Nuk është se nënkuptojmë vërtet që ai është i pandjeshëm i paarsyeshëm Thellë thellë nënkuptojmë që ai është i pandjeshëm Ndaj vlerës që mbart këshilla jonë Për shembull ne i themi dikujt diçka, ai nuk e pranon, themi je i paarsyeshëm. Unë them, Altini i degjeneruar. Po. Dhe i paarsyeshëm. Ti thjesht mendon se Altini është i pandjeshëm ndaj vlerës tënde kaq. Mm. Kjo është faktikisht. E thotë djalli. E mora Unë s'jam ashtu, si që mendon. Sa i djallë që jam unë. po qëndroj këtë mëkat pa kuptuar asgjë. Edhe në fund fare, para se të them urime. Urime. Për emisionin. Po. e di çfarë do të thotë, do të thotë t'i thuash dikujt urime. Ah. është një form e sjellshme për të shprehur xhelozinë. Okej. Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë, ha? Nganjëherë gëzohemi dhe dhe jemi sinqerisht të lumtur për njerëzit e tjerë ose të habitur. Domethënë i admirojmë për një një realizim, nuk mund të jemi Jo, kjo duhet të jetë ato urime, jo të faktikisht duhet të jetë një pjesë e urimeve. I doli pia Altini dhe shikon që i ka ardhur zëri hënje. Se për shembull përgjithësisht kjo është njeriu, edhe nëse ke një kolegë ku dëgjon se çfarë, kur i thua urime, Ti mund të të bëhet qejfi, po thellë, thellë, thellë, thellë, në vetvete. Në vetvete? Je pak mhm. xheloz. Ore, xhelozia në këtë rast do të ishte në formë ambicie, do ishte diçka e po, mirë. Po, po, që të si, ha? Do që të arrish, do të arrish diku. Je xheloz? Jo, po jo xheloz, se për shembull unë nuk jam xheloz e e zëmë, e zëmë, po t'i them Blerinës urime, ti sot je bërë shumë e bukur. Apo fustani yt më pëlqeka? Po bëj xheloz, pse do të thotë që thellë thellë unë dua të vesh fustanin e Blerinës? Mos më dil në këto përfundime. Jo, jo. Freudi, Freudi u diskreditua si si gënjeshtar. Jo, bëhet fjalë për. Po jo, pra tashi më lër rehat. Unë mund të jem sinqerisht urues ndaj Po jo pra si nuk ka sinqerisht urues. Nuk bëhet fjalë. Për shembull, nëse unë Ja djalli kështu të vënë sherr. Pra, të janë tamam sherr nga djalli. Nëse unë e zëmë, jam në formë shumë të mirë fizike, po, po. shkoj në palestër dhe ti je i mm. shëndoshë. Mm. Dhe unë të Unë do të them ty si unë të bind ty që ti po. të vish në palestër për 6 muaj ti je bërë po aq në formë sa unë, do të them urime Altin. Do doja edhe unë të isha i shëndoshë dhe do dobësohesha si ty. Këtu Ka xhelozi, është e po, sigurt. Është është gjë tjetër, nëse unë të them. Unë të mora ty që të bëhesh si unë. Por as që dukesha mirë me një të shëndoshë. Do vish palestër aty me mua. Kësaj here. Kësaj here djem, bëuni diplomat. Bëuni diplomat, po. kësaj here do e mbyllim me të vërtetë. Ishte shkolla për të bërë diplomat. Duhet të njohësh njerëz që të po, bëhesh diplomat. Do të kesh atë mikun. Po di çfarë është diplomacia? Hmm. A duhet të jesh i bukur? Ndoshta. S'di. Çfarë është diplomacia? Apo po. Është arti patriotik i të gënjyerit, po për hir të vendit tënd. E po ku nuk kam më më më se të shijon ajo gënjeshtër kur e bën për atdheun. Kur rre kështu i, i shu derën edhe ndihesh në në darkë, pastaj fle fare i qetë se thua, Sot i kam bërë një sh një uh, shërbim vendit i shujta mhm. deri në dy te rrena. Unë e mora dozën e ushqimit për ditën, çuna, e mbyllim emisionin. Mund të thuash për këtë femër të djallëzuar është pak, ë? Është pak, vërtet. Kjo do të jetë vetë djalli. Ose e dërguara e tij në emisionin tonë. Po. Mm, okay. Për të na djallëzuar emisionin. Mm. Dita zë fill është një emision i përditshëm po. mm. që dëgjohet pikërisht këtu tek 104.6 uh, MHz. Është kahu i i epërm i shkallës FM. Jemi pranë BBC, jemi komshinj me BBC. Mm -hmm. Dhe po të shikosh, janë janë të mirë, nuk bëjnë zhurmë fare. Po, s'bëjnë fare. Vetëm një më poshtë, 104.6 jemi ne. 103.9 jo, janë po, ata. Po, aty po. Mirë. Në shoqëri të mirë, nuk jemi nga asnjë nga këto alo alo ambulancat afër. Sa po bëjmë një reklamë mm. pa dashje. Për BBC, hajt se s'ka gjë tash. S'ka. Iliot. Na na falet, domethënë se BBC e meriton. Atëherë, folëm sot për vajzat e bukura dhe vajzat e shëmtuara mm -hmm. që mhm. bëhen të bukura, folëm. Dolëm ç'ishim dhe paragjykues. Po, jemi paragjykues dhe një gagac. gagaç mes të tjerash. Folëm për lëvizjen Mjaft që ka vendosur ta anulojë 15 marsin. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Ka lënë domethënë 5 metra në 14 mm. dhe në orën 12 në Gërdec. Po. Bëhet kjo, gjithashtu folëm pak edhe për uh, miqtë, si ishte ajo, uh, t'atij mikut. Po. Ne po, nisim një diskutim. Uh, Ministrat e atij mikut. Mm. Ministrat. e ah. atij mikut. Po. Mhm. Ë uh, kjo ishte ça nisi edhe gjithë debatin me uh, të jesh e bukur apo të jesh e shëmtuar apo këto vajzat që punojnë nëpër ministrira, pse janë kaq qershiçka të vogla kur i shikon çu. Ku t'i di un tash? Ë? Se ç'kam një kështu, kam qejf t'i dëgjoj se ç'tha ministri. Po për humbem kështu. Au Blendi Blendi. Ja? Çfarë? A Blendi, po, Blendi. Po mirë tash. Sytë, ore, si shijon njeriu një perëndim dielli, po, a një një një mal të bukur. Është edhe bukur. Ja, edhe ato, okay. Bukuria shijon, më vjen keq tash. Këtu jam hipokrit, nuk nuk, nuk lëshoj. okay. Jo, këtu po u vijmë për shtat. Aha. Ëh, opinionet, kështu që. Opinionet, po. Meqë jemi radio, jemi media një, edhe audienca dhe publiku për ne është shumë i rëndësishëm, kemi vendosur t'u vijmë për shtat, e të futemi në lëkurën e publikut. Pa po, sigurisht, do të futemi në lëkurën tuaj, do t'i po, po, zhveshim, do t'i zëmbëm si, si uh, këshu, parazit. Mm. Dëgjo, uh, sa është numri për sponsorat tanë, që të na marrin telefon? Për sponsorat? E. Një sekundë të shikojmë. Në qoftë se doni të sponsorizoni këtë program mëngjesi, në qoftë se njihni ndonjë njeri që njeh ndonjë njeri që njeh ndonjë njeri që ka ndonjë biznes, mund të dërgoni një mesazh SMS në numrin AMC 068 60 3 njësha 40 Mhm. Mm po të kisha një do e kisha lëshuar tani. 068 60 111 40 40 Shumë e bukur. Po na pret makina Kujtoj, gjamburin. Po, po. Kujtoj edhe një herë, data 14, ora 12. Të gjithë në Gërdec. Nisja bëhet në orën 10 pranë zyrave të Lëvizjes Mjaft, të cilat mm. nuk janë më tek rruga e Elbasanit, po prej disa ditësh janë në rrugën e Barrikadave numër Radio Rock.